No és cap secret que els voltants del riu sempre han estat llocs freqüentats per l'activitat productiva i social. El cas del riu Ripoll no s'allunya d'aquesta percepció i ha estat punt d'instal·lació de nombroses fàbriques. Però ens hem de remuntar fins al calcolític per veure les petjades dels primers sabadellencs a la zona. En aquella època, al 2400 abans de Crist, els habitants de la zona van decidir excavar en la terra dels marges del riu amb l'objectiu d'enterrar-hi els difunts i tapar-los. El pas del temps va deixar mig abandonades aquestes tombes fins que fa uns 50 anys el govern va descobrir la zona i va obrir de nou les coves per reconvertir els seus usos per fer-ne habitatge habitatges. Era la primera època del franquisme, on moltes persones van desplaçar-se del sud de l'estat a casa nostra i l'habitatge era un bé inabastable per a moltes butxaques. Ho explica Isaac Álvarez, comissionat del Patrimoni de Sabadell. De fet, aquest poblament, com a vivendes, que va fer que més de 500 persones hi visquessin durant els anys 1940-1959, grosso modo, va fer que, per una part, moltes d'aquestes antigues coves que s'havien utilitzat com a enterraments en el Neolític s'obrissin i es transformessin en habitatges, en vivendes, i de fet es creessin ben bé com uns nous barris a la ciutat fruit de la necessitat de vivendes que en aquell moment no n'hi no havia i per la necessitat de la població nouvinguda de buscar un refugi, de buscar un, un lloc per estar-hi mentre treballaven a les fàbriques. Les necessitats del moment van fer que no provoqués molts daltabaixos pensant viure en llocs on hi havien reposat les restes de morts dos milers d'anys enrere, fins que finalment amb la construcció d'habitatges a la ciutat les coves es van començar a abandonar a poc a poc de nou. Lentament la malesa va fer-se senyora de la zona i ara s'ha decidit recuperar de nou aquest punt que forma part d'una etapa de vital importància de la ciutat, que explica en gran part l'èxit industrial de Sabadell i el seu creixement demogràfic a mitjans del segle passat. Amb un conjunt de coves que sí que es localitzen, sí que es veuen les seves característiques, el que es vol fer és fer un circuit de visita reproduint eh, els antics camins que ja arribaven a les coves, una consolidació i per tant de que es puguin veure des de fora amb una sèrie de plafons informatius de permetre que, que els visitants, per una part, les puguin observar i puguin sobretot interpretar doncs, aquests modes de vida durant aquest període del primer franquisme, les dificultats socials que hi havia. Els treballs per recuperar la zona començaran abans que acabi l'any per tal de poder inaugurar el nou espai a la tardor de l'any vinent amb l'objectiu d'apropar una realitat viscuda no fa pas massa temps i que quedarà oberta tant per escolars com per al públic en general.